A zašto kasas? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَكَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ A tako, ukazivanju o njima, oko o njima, o umetima koji su bili prije, zaista ima ibreta za one koji su razumom obdareni. Pa eto da mi malo uz Allahovu pomoć još da čitamo suru Kasas i da se ibretimo. Ne u smislu kako kod nas narod kaže da se ibreti nešto, da se čudi, Nije nego da se ibretimo u smislu da uzimamo pouke, da uzimamo lekcije, dersove. Ne prođe jedan ders, jer tako ne priđe jedno naše obraćanje, da mi ne ukažemo na, na to da je da neko teško stanje umeta, da ne ukažemo na neki od segmenata koji govori ili je pokazatelj tog teškog stanja umeta i muslimana i tako dalje. Svi priželjkujemo promjenu tog stanja, svi, svi željkujemo da se to stanje promijeni, da se popravi i tako dalje. A na početku sure Kasas Allah subhanahu ta'ala objašnjava jednu situaciju pa kaže ta sin mim. Ovi harfovi na početku sure vi znate da se ne prevode i da niko osim Allah subhanahu ta'ala ne zna njihov, njihov tefsir. Tilke ajatul kitabil mubin. Ovo su ajati jasne knjige. Allah subhanahu wa ta'ala je ovu knjigu je nazvao jasno u velikom broju ajeta. Nazvao je jasnom ovu knjigu, ovaj Kur'an nazvao jasnom knjigom, nazvao je jasnom uputom, nazvao je ove ajete koji se objavljuju u ovoj knjizi, Allah subhanahu wa ta'ala naziva jasnim ajetima. Ovaj jezik na kojem je objavljen ovaj Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala naziva na arabijun mobil, znači jasnim arapskim jezikom, tako da je nakon sve te jasnoće zaista interesantno kako mnogim ljudima opet da tako mnoge stvari ostaju šta Najjasno. Pa ovde otkrivamo jedan moment, dakle da nije, nije ta najjasnoća nije došla ni od kle osim od samih njih, tako oni su i proizvoli kod sebe, neće da im bude jasno. Zato što mnogi ljudi šta ne žele da im bude jasno, jer kad im bude jasno, onda onda, jel tako, dolazi ona druga faza, a to je Allah subhanahu ta'ala nakon uspostavljanja dokaza. Jel tako, nakon uspostavljanja dokaza, Allah subhanahu ta'ala spušta kaznu. وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا <clears throat> dakle, ovo su ajeti jasne knjige. Netlu alejke min nebe i Musa u Fir'auna bil haq ili kao mi ju'minu. Čitamo ti u ovoj knjizi, ćemo ti čitati vijesti o Musa'u alaihi selam i Fir'aunu onako kako su bile. Istinito. Sad ćemo ti čitati istinu o Musa'u i Fir'aunu onako kako je bilo, za vjernike, kazivanje vjernicima, ali kao mi juhminu. Nek vjernici znaju šta je bilo. I Allah subhanahu wa ta'ala onda direktno prelazi na identifikovanje situacije. Prvo da ustanovimo stanje. Šta, se, šta imamo sad na terenu? Šta se događa? Prvo moramo šta? Izvršiti kvalifikaciju stanja, ali tako? Odrediti Je tako? Šta se to zbiva? Pa Allah subhanahu wa ta'ala tako počinje. Inne fir'auna ala fil ardu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava stanje Firauna. Šta se događa na zemlji? Zaista se firavuna na zemlji uznio. Ala, uzdigo se. Uzdigo se, uzeo su vlast sebi, uzoholio se, uznio se, kako god hoćete, vi razumijete dobro, jel tako? Šta to znači? Kako je sad stanje Firauna? Prvo što je Firaun uradio jeste ala fil ard. Uznio se na zemlju. Uzoholio se na zemlju. Allah subhanahu wa ta'ala ovo oholjenje na zemlji nikada nije spomenuo ni u kakvom pozitivnom kontekstu. Čak šta više uvijek u u pokuđenom kontekstu. Čak šta više Allah subhanahu wa ta'ala ahiret, kad govori o ahiretu i ahiretskim nagradama i džennetu, jel tako? Tilke daru ahiretu, neđa'aluha lilladine la yuriduna ulubom fil ardi vola fesada. Ovo, ovaj ahiret, mi smo pripremili ovu ahiretsku kuću, ahiretsku nagradu, pripremili smo onima koji ne žele visine na zemlji. Ne žele da se oholi na zemlji, da se uzdižu na zemlji, Ne žele to, niti da čine na zemlji fesada. Nered ne čine na zemlji. Pa je osnovna osobina dženetlija i oni koji će imati nagradu na ahiretu šta? Da se ne uzbižu na zemlji i da ne čine nered na zemlji. A osnovna karakteristika i osobina svih nevjernika kroz sve ajete gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o nevjernicima jeste da se uzdižu na zemlji i da čine fesad na zemlji, nered na zemlji, smutnju na zemlji. Međutim, pred sudnji dan će se množ, mnogo šta čudno događati, ali tako? Neshvatljivo i nepojmljivo. Tako da danas imamo, ali tako, u ljudi koji se pripisuju umetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam, hafizi su Kur'ana i rođeni Arapi, čak su iz područja gdje su poznati Arapi po svojoj rečitosti, ali tako, i znanju, je tako, kao što je Šam, jel tako, i tako dalje. I onda takvi ljudi koji su, pod navodnim znacima ovde moram reći, islamski učenjaci, kad govore o fesadu na zemlji, ne mogu da nađu ni jednog kuranskog ajeta, pored tolikih ajeta, da su to kafiri, da su nevjernici oni koji fesad čine na zemlji. Ne mogu da nađu ni jednog, jel tako, haditha koji upućuje na to, nego nađu da su danas oni koji fesad na zemlji čini ko? Muslimani i mužahidi. Pa jedan od njih raspravlja i kaže ne, ovi nisu Haridžije. Pa onda nastavlja dalje raspravlja, i kaže nisu oni ni, ni tekfirđije, je tako? Nije nego oni su mufsidi, oni fesad po zemlji. Nisu oni ni bugat, znači nisu oni ni ni oni koji presreću po putu pa otimaju od ljudi i metak i imovinu, zastrašuju ljude, nego su oni obični oni i fesači ne na zemlji. La havla vora kuvete Da se ne bi oduljilo, dakle, šta je prvo Firaun uradio? Ala fil Šta je drugo uradio? Ođa'ala ahlaha šija'a. I podijelio je stanovnike na zemlji u partiji u skupine. Međusobno su pro, suprostavljeni. Pod, podijelio je ljude na zemlji u interesne skupine koje su svi međusobno šta? Suprostavljeni jedni protiv drugi. A onda je od svih tih skupina je futa i feteminu. Jednu skupinu potlači. To je radio Firavun. Uzdigo se, podijelio ljude, ali tako na partije, i onda kad ih je podijelio na partije, jednu skupinu je učinio potlačen. Do koje mjere ih je tlačio i do koje mjere im je, znači, dolom činio, poslikava sljedeći ajet, odnosno nastavku ajeta, yudzebihu, pa Allah tela objašnjava šta im radi, yudzebihu ebna je stahji nisa'ahum. Klao je njihove sinove, novorođenčan. Novorođenčan, klava je njihovu novorođenčad, a ostavlja u životu žene. Innehu kana minel mufsidin, zaista je on na zemlji šta činio? Nered. Zaista je on na zemlji činio nered. Allah subhanahu wa ta'ala čitavu situaciju je upisao u ovom ajetu. Ovo je zatečeno stanje. Svi mu se slažu da je ova potlačena skupina od svih skupina da su to bili Benu Israil. I svi kažu da je Benu Israil. Vi znate koji je Israil? Sin Jakubov, Jakub sin, o tako Ishakov, Ishak sin Ibrahimo, o tako? E, ovi potomci Israilovi su bili, kažu tad, najbolji ljudi na zemlji. Allah subhanahu wa ta'ala je tom najboljem umetu dao šta? Da budu po, potlačeni. Bili su potlačeni, bili su robovi kod Firavona. Bili su robovi kod Firavona. Ljudi kad čitaju Kur'an, pa tako danas, i kad dođu do Firavona, do Musa, Alisa, misle da je to vrijeme prošlo, bilo, pa tako, danas nema Firavona. Ha? Je vrijeme prošlo, ozbiljni ljudi tako izjavljuju, tako, i govore i kažu, ne treba se danas E, suprostavljati idolatri, idolima i kipovima i skulpturama. To je postala umjetnost, nije to danas više opasnost. Pa tako? To bilo nekad. Ljudi takvog mentalnog sklopa i takvog shvatanja nikad ništa u životu i nikakvog ibrata neće uzeti. I njima ne vrijedi da čitaju Kur'an. To je šetanska spletka i zamka u koju je šetan doveo da se ne bi okoristilo od Kur'ana. Jer oni šta god u Koranu pročitaju, to će za njih biti da je to nekad bilo. I neće se više ponavljati, ne treba to. A Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an objavljuje i kaže ukazivanje o njima vam je ibrat pouka. Ovi koji ste razumom obdareni, pa ovi koji kažu da je Firaun bio i prošao, oni nisu razumom obdareni. A pa tako nemaju, ne, ne mogu uzeti ibrat. A šta znači uzeti pouku? Znači analogno tu situaciju prenijeti na neku drugu situaciju, je li tako? Prenijeti na neku drugu situaciju. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o Benu Nadiru i kaže Allah subhanahu wa ta'ala da, da židovskom plemenu u Medini, da je Allah subhanahu wa ta'ala kaznio kako da sruše svoje kuće svojim rukama i rukama vjerni, vjernika. Oni su potpisali na kraju ugovor da moraju ići iz Medine, je tako? I onda su da ne bi imovina ostala muslimanima rušili kuće svojim rukama. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala fa'tabiru ja ulil arbab pa uzmite ibret ovi koji pameti imate. Dakle, analogiju koristite. Ovde učenjaci ovaj hadid, a, ajet uzimaju kao dokaz da ima analogije i da je kijas analogija šerijetski do, dokaz da se stvari analogno prenosi i da se sličnim stvarima daju slični propisi i slično shvatanje, je tako? I da se prema sličnim stvarima daje isti i sličan odnos, a da se prema različitim stvarima daje drugi, drugi propis i drugi odnos. Pa evo, ovaj Firaun, šta vi mislite, prošlo njegovo vrijeme? Naprotiv, ova situacija vam je jednako situacija u kojoj mi danas živimo. Ja sam ovo možda previše hrabro rekao, tako, ali vi sami Razmislite, je li to isto? Imamo Firauna koji je ala fil ardu. Uznio se na zemlju. Uzoholio se. Po tako? Ne priznaje da i iza kog više ima mjesta na ovoj planeti. Samo za njega. I samo je istina ono što on kaže. Po tako? I ne smije niko drugi ništa tu da komentariše. Ni da misli, ni da razmišlja. Ima samo da se udovoljava tako, njihovim naredbama. Firavn, imamo Firavna. Koji je ala fil Je li ovaj Firavn podijelio ljude u partije? U različite interesne skupine? Ili podijelio, jesu? Tako. Zašto? Pa da su oni imaju oko čega, o tako? Svađat, o tako? Da imaju se oko čega, gdje, da imaju gdje trošiti energiju, o tako? da imaju osjećaj da su ozbiljni ljudi i da se bore za neke ozbiljne stvari. Da brani svoje interese. O tako? Zašto je to potrebno? Da ne shvataju da ih zapravo Firaun sve, o tako, svima njima manipuliše i da ih sve iskoristava. Zato što vidite u parlamentima, recimo u Hrvatskoj, u Srbiji, u evropskim parlamentima, ustanu, tuku, se psuju jedan drugom, tašnama se udaraju, za kravate se vuku, jel tako, svađaju se. Najviše o čemu oni tu mogu da raspravljaju tim parlamentima i da odlučuju su neke bezazlene, beznačajne stvari, pitanje. Nisi čut nikada i tu neku važno, jel tako, neko, znači, kurcijalno, značajno, svjetsko pitanje riješeno u nekom od tih parlamenta. Je li nije? Neko drugi će to odvagati, pa tako, i gledat svoj interes u tome. A vi svađajte se oko nekih sitnica, jel tako, da i vi imate posla, da imate osjećaj da ste važni i da se i vas nešto pita, jel tako? Je li, je li Firaun dan, je li tad Firaun potlačio jednu skupinu, je li Firaun, Firaun danas potlačio? Od svih tih skupina jedna je potlačena. Je li tad ta potlačena skupina bio Benu Israil, najbolji ljudi na zemlji, jel danas ta potlačena skupina su muslimani, najbolji ljudi na zemlji? Jesu, jel Firavn tad fesad čini na zemlji? Jest. Jel Firavn danas čini fesad na zemlji? Jesu. S tim da je onaj Firavn imao stvarno, znači bio pravi Firaun, jel tako? Imao neko firavnsko svoje dostojanstvo, je tako, otvoreno izlazio sa svojim pravim licem pred ljude. I naredio, koljite muško djecu. Dok ovaj danas Firaun, on je kukavica. Tako, ljigavi Firaun. Ne smije on to, nego će on, pa tako, nagovoriti ljude da sami ubijaju svoju djecu. Tako, da se sami boje da imaju djete u kući. Pa tako? Da, da mu je bolji prijatelj Čuko, pa tako? I tako dalje. Da ne duljimo, ali ovo, znači, kad bi htjeli da, da uporedimo sve sitne segmente i detalje, stvarno bi puno govora o tome bilo. Ali, ovo što vam ja kažem, neka vam posluži, je tako, kao način na koji možete, ako hoćete sami, da dalje da otvorite sve vrata pa da sami dalje razmišljate šta je stvarno danas Firavun sve uradio. Što je gore od ovog klanja, je tako muške djece? Jer ovaj Firavun, što je on kao mušku djecu? Beno Israil su prepričavali predaju od Ibrahima, a.s. još, je tako, od, od Israila, je tako, po kojem se zovu Beno Israil, prepričavali su predaju da će među njima Beno Israil se pojaviti je tako, čovjek, poslanik, koji će Allah poslati da izbavi Israelčane iz robstva Firaunovog. I oni su to, kako što oni prepričavali, ta priča je došla do kog? Do Firauna, obavještajne službe, ali tako? Prenesu Firaunu. Pričaju ovi, tako pričaju. I onda kaže Firauna, šta ćemo sad? E onda ćemo u mušku djecu, neće se pojaviti taj dječak. Da ne bi se pojavio taj dječak, da se ne bi rodio taj Israelčanin koji će srušiti njegovu državu, njegovu vlast. Klaćao mušku djecu. Kad je zašao redom klat mušku djecu, onda se rekao, Firauna, ko će raditi? Kad ti svoje muškinje pobiješ, ko će raditi? Nema ko raditi, ne mogu samo žene raditi. Šta ćemo sa ovim Israeličankama samim? Pa su onda vidjeli da to nije dobro. Ajde jedne godine ćemo klata jedne, ćemo ostavljati u životu. Allah subhanahu wa ta'ala da je htio da ovo ne dođe do Firauna, je li mogo? Ima ko da sumnja da je? Ako ima da ga preispitamo. Znači, bez ikakve sumnje Allah subhanahu wa ta'ala je mogao da spriječi Firauna da čuje taj haber. Mogli to proći bez toga, je li tako? Jer mogao Allah subhanahu wa ta'ala je mogao da, da Musa a.s. stasa, da tako i primi a pa da Firavun za njega ne zna. Tako da ga sačuva, da sakrije njegovu haber. Da dođe od jednog, od jednog Musa a.s. na dvor i da iznenadi Firavuna i da mu sruši vlast. Da je Allah subhanahu wa ta'ala htio tako, mogu. tako? Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala daje da ovaj Firaun, ovaj moćnik, ovaj svjetski siležija, je tako? Koji ubije koga hoće, zatvori koga hoće, radi šta hoće na Dunjalu, je tako? Vojske, milijonske, tad imao je na raspolaganju. Svi su njemu podčinjeni. I on izlazi pred nje i kaže, ja sam vaše najveće božanstvo. Je tako? On takav silnik i moćnik, Allah subhanahu wa ta'ala ga dovodi u situaciju da se on kao takav silnik i moćnik bori s kim? Sa bebom. Traži bebu koje, je tako? Treba bebu neku da on ubije. Koga se uplašio Firaun? Bebe, novorođeče tako. I obzirom da ne može da prepozna koja je tu beba s kojom on treba da se obračuna, to tako on onda sve redom bebe kod njega. La havla wa kvote kuvata illa Zamislite tu situaciju. Allah subhanahu wa ta'ala ga dovodi u situaciju da on kao takav silnik i moćnik dolazi i spušta se na taj nivo. Vodi borbu sa bebama. Dobrođen. Allah subhanahu wa ta'ala dakle htio je da to tako bude. Zašto? Pa uzmimo vred. Da Allah subhanahu wa ta'ala kroz dalje kazivanje nama pokaže kako Allah subhanahu wa ta'ala najslabija bića, najnemoćnija bića, je tako? Ako pa on hoće, može da zaštiti i može da ih učini šta sebebom propasti ovih najvećih silnika. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, onda obznanjuje svoju volju i želju. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ Mi želimo da dadnemo sad milost i blagodat, da ukažemo kome? Ovima koji su potlačeni. Njima želimo da ukažemo sad blagodat, nije sad samo blagodat, Allah subhanahu wa ta'ala ovde kaže, sad ovi koji su potlačeni, situacija još postojeća, još su ovi potlačeni, nikakve vlasti nemaju, robovi. Ovaj tlači kako hoće, je tako? Allah subhanahu wa ta'ala sad, dok je još tako nagovještava i kaže, sad ovi koji su potlačeni, njima želimo da dadnemo milost, da ukažemo i blagodata im dadnemo i da ih učinimo imamima, vođama. Sad će ovi potlačeni, ovi najnemoćniji, ovi najobespravljeniji, ovi koji nema nikakvog prava. Sad će oni postati vođe, njih hoćemo da učinimo vođama, imamima, je tako? I njima ćemo dati ovu zemlju u nasljedstvo. Oni da naslijede. Oni da naslijede, je tako? Mi danas opet imamo istu situaciju. Jel tako? Opet ću reći jest jednako, danas imamo muslimane, jel tako? Muslimani prenose predaje od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na dersovima u svojim mesčinima, jel tako? Hatib drže hudbe na svojim hudbama i kažu Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je nagovijestio, jel tako, da će se ponovo vratiti vlast muslimanima, da će muslimani ponovo imati hilafet, jel tako, da će biti silni i moćni, jel tako, Allah poslanik sallallahu alejhi alaihi sallam nagovijestio. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi alaihi sallam Setukatiluna ahla al jazira fayaftahaha Allahu alejkum." borit se protiv stanovnika džezire i Allah će onda da je oslobodite. Wa setukatiluna al-furs fayaftahaha Allahu alejkum." borit se protiv Perzijanaca pa će vam Allah dati da, da, ih os, da osvojite Perziju. Thumma la takunu furs i onda više neće biti Perzije. I šta onda kaže Allah, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa satuqatiluna rum" A onda će se boriti protiv Rimljana. "Walakinna ar-rumu zatul qurun satuqatilunahum ila yawm al-sa'ah." Ali Rimljani imaju mnogo rogova, a tako? I borit ćete se protiv njih do sudnjeg dana. I borit ćete se protiv njih do sudnjeg dana. Što Tamo mi jedan rok slomite, nikne drugi, vi slomite drugi, nikne treći. I tako ćete im lomiti rok po rok, rok po rok do sunnjeg. Da, tako će biti do sunnjeg dana. A? <laughs> Tava. I muslimani pričaju, vraća se vlast muslimanima, Obaveštajne službe sjede i slušaju i prenesu Firavonu. Ovi muslimani pričaju da će oni ponovo zavladati. Tako. Onaj hođa rekao da će oni osvojiti Rim. Tako. A onaj zaprijeti izgornje mauče da će oni osvojiti Rim. Ponovo. Tako. Fata i sad odmah. A? Svatate, znači prenijelo se, ta priča je prošla. Dobro. Kad je Firaun čuo tu priču, on želi to što Allah stano tajala ta'ala nagovijestio, želi to da zaustavi. Allah subhanahu wa ta'ala obećava. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala učini da Firaun čuje da će doći taj neki, da tako poslanik? Zašto je sve to bilo? Zašto? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem ajetu. Želimo da im, uč, da im dadnemo, ukažemo milost, da ih učinimo imamima i da ih učinimo nasljednicima, da sve naslijede, u mekine lehum fil i da im dadnemo vlast na zemlji, da zavladaju zemljom. Ko? Ovi potlačeni, nevjerovatno. Dakle, koja je tu nauka može doći do tog zaključka ili na koji način sad ovi potlačeni, bespomoćni, kako oni da zavlade, kako da postavno oni vladari. Firauna, u فِرْعَوْنَ u وَجُنُودَهُمَا مِنُهُمْ ma kanu يَحْذَرُونَ I da pokažemo i Firaunu i Hamanu, njegovom mjestu obrane, tako, da pokažemo i Firaunu i Hamanu, tako, i njihovim vojskama, svoj toj sili i sviti, svima da pokažemo od ovih baš ono čega se boji. Šta Allah želi? Želi Firavun, evo ti sad znaš, treba da se pojavi poslanik. I hoće da sruši tvoj vlast. I ti znaš Beno Israil, je tako? Hoće oni da zavladaju sad, je tako? Na zemlji, da im pripadne vlast. Tebe neće biti nigdje. I evo, hajde sad, bujro. Ti se bori da to ne bude, a ja, gospodar svih svjetova, sam objavio da će to biti. I pokazat ću ti od ovih potlačenih baš ono čega ti strahuješ. Baš će to biti. Svatate tu situaciju. Nakon što ga je Allah smanu tela ponizio, jel tako, da se bori sa bebama, obećavam, baš će to biti. E, zato je Allah smanu tajla učinio da su danas što se tiče obaveštajne službe njihova najinteresantnija mjesta baš džamije. Tako? Da oni Firavnu prenesu, jel tako, šta dolazi? I da Firavn zna. I sad Firavn zna. Jel tako? Muslimani, bude se. Hajde sad bujrom. Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam najavio šta će biti. A evo ti uradi šta ti znaš i umiješ. Bismillah. Da vidimo šta će biti. To je scena. To se događa, tako? Šta drugo imamo na, na sceni? To je. I onda dolaze drugi interesantni detalji, je tako, o okazivanju Musa Ti interesantni detalji su interesantni, je tako, za Ibret. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje, je tako, naređuje Musa ovoj majici. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه fa idha khifti alihi falqihi fil jemmi a onda smo mu sa ovoj majci za koju je Allah subhanahu ta'ala učinio da ju se trudnoća ne vidi kad je ga rodila e sad ti njega doji tako i kad se za njega pobojiš ti ga spusti u rijeku Al tako kad dođu ovi traži djecu mušku da pokolju ti njega u rijeku na konop i u rijeku u Nil Jel tako? Kad oni prođu i odu ti opet konop i dijete uzmeš iš, Jel tako? Ali, šta dalje biva? E, jednog dana taj kopčeg, šta je bilo, u rijeci mali čamčić potkači se i oden iz Nilu. Šta se dešava? to najnemoćniji, nesposobna, beba, ništa ne zna. O tako? Ništa ne zna, bespomoćna beba. O tako koju Firaun traži, radi koji je pokla toliko mušku djecu. Baš ta beba, evo ga niz rijeku, sam dolazi na Firaunu dovu. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا i onda ga iz rijeke pokupiše Firaunova porodica da im bude neprijatelj i tuga. Ali oni ne znaju s kim. Tako, vidi sad ovo. Majka Musaava, je tako? In kjadet le tubdi bihi. Kad je vidjela tu strašnu scenu. Tako? Za nje je svaka druga kombinacija bila bolja. Da njezin sin bude, da, da ode direktno onaj, onom aligatoru u usta, bolje nek da ide firavno na dvoru. Svatate, znači svaka druga kombinacija za nju bolja. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kontroliše svaki detalj. Pogledajte ovdje moći. Dolazi vrijeme koji firavno traži da zakolje. Dolazi sam, evo je na dvor. Ali, وقالت امرأة فرعون ali reče Firaunova žena kurretu ajni li ulek nemoj ga zaklati ne bi bio smiraj meni, tebi tako da ga uzmemo kao dijete da ga usvojimo nemoj ga zaklati prenosi mu Fesiri da je on tom prilikom rekao Možda će te biti sreća u njemu. I tebi smira iz, u njega. Ali men neće. Ja hoću da ga ubijem. Bebu, hoću da ubijem Ali žena svojom, jel tako, vještinom, nježnošću, kom se ravra, tuba je ruke Eh, se. Svojom než, nježnošću, je tako, spašava bebu. I pogledajte, la haula wala kuvvete illa. Firaun je htio Firaun, Musa, a.s. da ubije odmah, Je tako? Pa je htio da ubije Musa kad je odrastao i kad je, je tako, u gradu ubio čovjeka. Musa ali se nema mjero pobjeći. Da živu glavu sačuva. Pa je Firaun htio da ubije Musa kad je došao s objavom. Stalno htio da ga ubije. Od kako se Musa rodio i prije nego što se rodio, on hoće Musa da ubije. Ali tako, prije nego što se rodi, traži ga da ga ubije. I kad se rodi, hoće da ga ubije. Jel tako? I kad je odrastao, hoće da ga ubije. I kad je došao ko poslanik, hoće da ga ubije. Jel tako? Kad je došao sa jasnim ajetima, Vokale Firavnu, zeruni aktul Musa, on jedo rabbe, kaže Firavun, pustite me da ubijem Musa. Neka sačuva njegov gospodar ako može. Jel tako? Nek da vidimo. Ko će uvijek da ga ubije? I bio mu je nesreća i ostalo mu nesreća. tako? a vidite njegova žena, rekao je Firaun, te će možda biti smiraj i sreće uz njega i bila joj. Primla je islam, ali tako, i povjerovala mu i slijedila ga. Pa je Firaun ubio i šta? Biće jedna od najčastnije, četiri najčasnije žene na Dunjalu, koje je tako i u džennetu. I njoj je Musa bio šta? Sebe sreći. A pa Firavno sebe njegove nesreće. Pa je ovde Ibret učemo da Allah subhanahu ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala želi nama da pokaže ljudima do sudnjeg dana. Pogledajte, najvećeg silnika srušio sam bebom. Bespomoćnom bebom. Firaun je imao vremena jel tako, ta beba je bila na njegovom dvoru, da je ubije svaki dan bebu, nezaštićenu. Došla niz rijeku, čak se ne zna ni čije. Tako? Pogledajte koju mu priliku Allah smanu ta'ala daje, ima vremena. Bespomoćna beba, nezaštićena, ne zna se ni čija je. Ali Allah smanu ta'ala želi da pokaže upravo preko ove bespomoćne bebe svoju moć svoju moć. Baš ova bespomoćna beba, je tako? I da pokaže Musa ovoj majici, koja se uplašila, je tako? Šta će sad biti? Da joj pokaže, ništa ste, ti, vola, la te hafi, vola tahzeni, ne boj se i ne boj se žal, Inna i lejk, mi ćemo ga tebe vratiti. Oni se skirati. Oža'iluhu na mursalini, učinit ćemo ga poslanikom, tebi ćemo ga vratiti, ne boj se brinuti. Sad kad je otišao na Firaunov dvor, gotovo i kako će ga sad vratiti? Ona se poljuljala, zamola da ga oda. Međutim, šta? Musa neće nikakve doilje. Djeto se rasplakalo. Tako da ovim ljudima, Firaunovim, koji su sad otišli na pijacu, na, da traže doilju, nije bilo i na kraj pameti da budu, jel tako, obaveštajno oprezni. Zaboravio na sve. Kad je se njegova sestra javila, znam ja ko će ga dobiti, on mi se jedno dočekao. I još mu Saovu majku nagradili. I Firaunu je propisao sa Firaunovog dvora hrana, odjeća, sve da joj se obezbijeni stan i da joj se plata dadne što i koga? Svoga sina. Na račun čiji? Firaunu. Allahova moć. Tako? Da Firauna ponizi do da te, do da te vjere da ga ponizi. I naravno poslije Musa a.s. tako stasu i to je kazivanje danju Musa a.s. Ali ja bi se zadržao na ovom momentu. Danas također mi priželjkujemo tako da nam je da Islam počnu braniti moćni, bogati, da nam je da, da islam počnu i muslimane zastupati tako moćni, snažni, bogati. Allah neće. Allah sve dao islam brani sirotinja, slabić, nemoćni. Tako da nikome nema izgleda, jel tako? I ne liči na, jel tako, da će ovi nešto se izboriti. Da će ovi ikad postati, jel tako, vladare na zemlji. Ali tako ne liči da će ovi ikad oni nešto preuzeti, naslijediti ovu zemlju, oni upravljati ovu. Kako će to oni? Međutim, Allah subhanahu ta'ala, baš ove koji se zaklinju u svoju silu i moć, želi na taj način da ponizi. I za one, je tako, oštromnije, Allah subhanahu ta'ala je to već dobro, dobro, tako stvorio i uradio. Danas je najveća sirotinja na Dunjaluku, najveća bijeda na Dunjaluku, tako najnepismeniji na Dunjaluku, najgladniji na Dunjaluku. Su bacili na koljena ne samo Firauna, nego sve njegove najbolje prijatelje i saveznike, najbogatije uz njega, tako i najmoćnije uz njega. Jesu li nisu? I to pred očima čitavog dunjavka. Nije ko prije da čuju samo haber, nego Allah dao danas i da vide sliku. Tako. Da vide onu sirotinju kako, tako, Allah subhanahu ta'ala njih, njih pomaže. Pa uzmo i ibret iz toga, i ibret iz toga. Cilj ovakvog čitanja Kur'ana jeste da mi povratimo, je tako, povjerenje u Allah subhanahu ta'ala, oslonac u Allah subhanahu ta'ala, da shvatimo da je Allah silan i moćan, da nema silnika i moćnika na zemlji, koji Allahu subhanahu ta'ala predstavlja ikakav problem, je tako? Da će Allah subhanahu ta'ala te silnike i moćnike srušiti sa najslabijim bićima, Najveći oholnike i narode Allah smano tada srušio vjetrom, zrakom. O tako? Nečemu što mi nikad nam ne bi nam upadao da to može biti opasno. O tako? Allah smano tada srušio zrakom, vjetrom. I tako dalje. Dakle, Allah smano tada i njegove vojske, samo ono znam. Da povratimo, o tako, vjeru učvrstimo svoje vjerovanje da će ono što je obećao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem biti da neće biti ono što slušamo na vijestima tako na televiziji neće to biti biće ono što je nagovijestio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem makar oni klali mušku djecu makar radili šta god radili Allah subhanahu wa ta'ala je ono što je obećao ono što je obećao ovdje, je li ispunio? Je li srušio Firavna? Je li pokazao i Firavnu i Hamanu od Benu Israila baš ono čega se bojalo? Je li sve bilo kako je Allah obećao? Prema tome, će li sad ovoga puta u našem slučaju biti kako je Allah obećao? Ili će biti kako obavještajne službe predviđaju i vojni i politička analitičari? A, kako predviđa da će li tako biti? Ili kako predviđa CIA ili Kako će biti? Nije nego, kako kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, kako će biti. Da povratimo tu vjeru i da čvrsto povjerenje u Allaha imamo, nadu, a kad povratimo vjeru i čvrsto povjerenje da će biti o, ono što je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam obećao, onda će promijeniti naše ponašanje, je tako? Nećemo biti nezainteresovani za te događaje gdje vidimo da, da, smo mi, da ćemo mi uspjeti. Ha? Zašto su mnogi muslimani? Znači, treba ulaziti u pitanje zašto. Zašto su mnogi muslimani danas nezainteresovani za ono što im se događa. I što se oko njih, šta se oko njih sve događa, jel tako? Zato što ne vidi da ovi slabići mogu nešto da radite, jel tako? Sve to nešto slabo, kilavo, razjedinjenost, nejedinjstvo, problemi, fukarluk eh, i tako dalje. Međutim, onaj ko čvrsto vjeruje da će biti obistinjeno ono što Allah je podučio svoga poslanika sallallahu alejhi da će biti, što je on nagovijestio da će biti, vidi to drugačije. Tako, i onda se prema tome drugačije postavljaju, drugačije se po, u svemu tome ponašaju. Radi toga, to je cilj, ali tako, da povratimo snagu, da ispravimo kičmu, dignemo glavu, ali tako, zašto? Zato što vidimo da su mnoge stvari koje je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio već tu. I nevjernici to vide. Čak jedan od njih kaže njegov komentar, tako kad kad ih stigne ovo, okean, kad se malo izlije na njih, pa kad ih vjetar poklopi, pa kad ih, jel tako, snađu mu sibeti, e, jel tako, stižu mu sibeti sa istoka vijesti, tako da ih je snažno ovo i ono, jedan od njih kaže, ljudi, šta je s vama? i vi ne sveta šta, šta se s vama događa. Jedan od njih izjavio, kaže, pa samo se nam ostalo još žabe, skakavci i uši da nas napadnu. Sam kaže. Sve nas se na nama izredilo, samo još to kaže, <laughs> fali, i da onda smo gotovi, ne, <laughs> više od nas ništa. Dakle, oni vide, muslimani se bude, to buđenje ničim se ne može predviđeti nije se moglo predvidjeti, nije se moglo izračunati. E, intenzitet buđenja muslimana je, tako, prihvatanje islama od strane ljudi, također se ne može izračunati, to je sve predvidiva stvar. I zapravo na kraju se sve vraća opet šta? Allah stvara šta hoće, upuće koga hoće, okreće srce ljudi kako hoće. Oni su sve predvidjeli, znali, izmislili medije, je tako, vojske novinara, armije platili, misionara da ljude odvraćaju, e, sportaša, e, luđaka, raznih, jel tako, zabavljača, pjevača, glumaca. Nema šta nisu izmislili na Dunjaluku da ljude odvrate i da ne bude ono što je obećao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali ono opet biva. Neumoljivo. Tako stvari slama nadolazi. I ona je tu. I niko ne može da spriječiti. Niko. Ja to vidim. Pozivam vas da to vidite tako. To niko ne može spriječiti. Niko to neće spriječiti. I Allah subhanahu wa ta'ala će sigurno, kao i sve firavne prije, i ovog poniza. I njemu pokazati svoju mudrost i moć. Jer Allah smano tajala nije sam pokazao ovde svoju moć, da je poslao neku silu, ne, neku mudrost i moć. Tako, svaki put je Firaun bio šta? Ismijan, tako, izrugan, ponižen. I to svoj, svoje poniženje svojim rukama je činio da bi na kraju tako bio na naj, da tako kažemo, bezazleniji način, najsmješniji način, uništen. Uništen onda kad je mislio, evo sad će ih se doći, tu mu je bio kraj. Toliko sutra uz Allahovu pomoć i ovih narednih dana će biti još govora na istu ovu temu. Zamislio sam čitao vreme da samo ovo okrećemo, tako. Pa, ko nije bio večeras, sutra prilike, pa ko je bio večeras, sutra možda malo da još ponovi gradi u sa drugim dodacima. Allah vas pomoći. Rekao ovo što ste čuli, što je pogrešno od mene šeitan, Allah se utječe i kvar čini. Allah molim da nas uputi učvrsti, Allah molim da pomogne islam muslimana, Allah molim da pomogne na Allahom putu. Allah molim da nam grije oprosti i sramote sakri, da priđe preko ružnih postupaka naši, da nam poveća znanje, iskrenost i ljubav prema Allah subhanahu ta'ala i prema Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i prema prvoj generaciji ashaba i tabina i prema svim muslimanima i da nam Allah podari ljubav prema onima prema kojima će nas nam ta ljubav koristiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala Allaha molim da ubrzda svoju pomoć pobjedu Allaha molim da nas obskrbi naša srca, učvrsti hrabrošću, nepokolebljivošću, odlučnošću. Da vas Allah nagradi za pažnju. Molim Allah da vas nagradi za sabor i strpljenje. Zaista ste strpljivi. Pored toga što sam evo dulje. Allah vas nagradi. Da vas Allah nagradi.